61. pitanje. Da li je kufr u taguta aslo din? Bismillahirrahmanirrahim. Jeste, to je asli din riječi od osnov vjera. Jest, kufr u tagut aslo din. Jest. I to je dava svi poslanici. Ali ima neki koji širi dava oko toga na način Ljudi ne razumiju šta je tagut Arab ljudi, riječi kao tagut, riječi kao tagut. Kad dođeš kod Arab i pitaš obični ljudi, klanijači, a šta je tagut? Ne znam, šta je tagut tagut? Ja znam samo Allah kad je u Koranu, tako, tako. Ako zna ovaj koranski aj, ali ne zna riječi tagut, ali on podjela, razumiješ, po njegova djela, on odre, odrekao od, od, od tagut, odrekao od, od kibovi, od, od ljudi zalimi, šta je znam. Pa ne znači sad da kažeš ti si kafir, ne ima razlika između kufur u tagut i takfir tagut. Nema, ima razlika, braća. Jer riječi tagut, to, je, to je, ima mnogi značenja, razumijeti. Ne samo kipovi, ne samo šajtan, razumijeti. Kad vidi u, u definiciji Ibn Kajim, razumijeći i drugi, može ti kad voliš žena toliko da ti dadniš vrednost za žena iz, e, ispred sve tvoje ibadete. Ti mi nekako je napucite zbog žena, tu je sad žena kao tagut, razumijeti. Znači on sad kad ne učini kufr tagut, razumijući, on sad kafir koji ne vjeruje njega kafir, tako dalje, ovaj lanac, razumijući. Pa stvari ne ide tako kako sam rekao, braća. Kufr u tagut jest od osnov vjera, ali ne ide kako takfirovci širi dao oko toga. Allah najbolji zna.